Երկն ու երաժշտությունը կյանքն ավելի հեշտ ընկալելու համար է։ Կենարար երիտասարդական հաղորդաշարի օրվա մեր հյուրերը Կիսադավթյանն է եւ Լուսի Պետրոսյանը, ովքեր կարճ ժամանակում հասցրել են խորանալ երաժշտության մեջ։ Սովորելով Արցախի Պետական համալսարանի ինֆորմատիկա եւ կիրառական մաթեմատիկա բաժնում, Կիսան հասկացել է, որ իր մանկական սերն ու երազանքը պետք է եւս իրականացնի։ Վերջինս սովորում է նաեւ Սայեդնովայի անվան երաժշտական քոլեջի առաջին կուրսում։ Սովորելուն զուգահեռ Կիսան երգում է եւ ստեղծագործում ստեղծագործում այլ երգիչների համար։ Իր ընկերներին Լյուսին եւ Մարատին նվիրել է ստեղծագործություն։ Լյուսին սովորում է Ստեփանակերտի համար 11 ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանում։ Նա վոկալի պարապմունքների է մասնակցում Սայեդ Նովայի երաժշտական ուսումնարանում եւ ընդգրկվել է Գուրգեն Բաղդասարյանի ստեղծած Kings Band խմբում։ Ինձ համար երաժշտությունը այդ իմ ամբողջ կյանքն է, որովհետև առանց դրա ես ինչ չեմ պատկերացնում։ Դեռ դպրոցական տարիներից զբաղվում էի երաժշտությամբ, երգեր գրելով, բառեր գրելով, բայց ավելի խորը սկսել եմ զբաղվել 2 տարի առաջ։ Ճիշտ ասած, առաջի առաջարկը եղել է պատերազմից հետո մի աղջկանից, ով իր սիրած տղայի համար երգ ա ուզել, տենց բառեր եմ գրել ու ինքս երգել եմ այդ երգը։ Չէի ուզում գումար վերցնել իրանից, բայց հասկանում եմ, որ եթե այդպիսի բան անեմ, իրան շատ ված կզգա, դրա համար մինիմալ գինա իրան ասեցի, ու այդպես գրեցի առաջի երգը։ Դպրոցական տարիներին կար դեպք, որ մեկը տեսավ, որ երկեմ գրում, ասաց ինչ ապուշություններ է։ <laughs> Դրանից հետո ինչ որ ժամանակ չէի գրում ընդհանրապես ու այդ ժամանակ չէի էլ հրաապարակում ոչ մի բան, Երաժշտությունը իմ կյանքի անփոխարինելի մասնիկն է։ Դրանով ես ամենտեղ իմ օրանց եմ կացնում երաժշտությամբ։ Դեռ մանկուց երգում էի եւ սկսեցի հետո նվագել։ Վերջին այս տարվա ընթացքում արդեն սկսեցի զբաղվել վոկալով եւ մտածեցի, որ կհասնեմ լավ հաջողության եղել է դեպք, որ տենց փոքր դաս լինի, դասի ժամանակ ասեն երկի, բայց ազատ ժամ լինի այդ դասը ու տենց երկել եմ։ Ցանկացած գործում, անգամ սիրելի զբաղմունքում ինքնադրսևորվելու, թե ապրելու համար բոլորս աջակցության կարիք ենք ունենում, եւ այն քիչ թե շատ ստանում ենք մեր կողքիններից, լինի դա հարազատ մարդ կամ թեկուզ անծանոթ։ Եթե երգում ես ունես լսարան, որը քո երգերի կարիքն ունի, ապա դու ավելի մեծ ողջավորությամբ ես շարունակում քո գործը։ Իմ այսօրվա հյուրերը իրենց լսարանի եւ հարազատների կողմից ստանում են այն աջակցությունը, որը ստիպում է առաջ գնալ ավելի մեծ ուժով։ ցույց տալ մարդկանց թե տեքստերով, թե երաժշտության մելոդիայով հույս տալ կամ ինչ որ ապրումների մասին գրել, որ մարդիկ կարողանան հանգիստ երաժշտության մեջ իրենց գան։ Ծնողներս էլ, իմ սիրած տղաս էլ, իրանք միշտ ինձ մոտիվացնում են, միշտ ասում են, որ ամեն ինչ ստացվելու է, ամեն ինչ լինելու է, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Սիրած տղաս միշտ ասում է, ուղարկի ինձ առաջինը, ես լսեմ, հետո նոր։ Ինչպես ասում են, ինչքան մարդ այդքան կարծիք։ Լուսին երկում է իրեն հուզող թեմաներով եւ իրեն տրած ոչում։ Դրա շուրջ որոշակի լսարան է հավաքվում։ Լսարանի կարծիքը կարևոր է, բայց երկիչը պետք է իրեն հարմար զգա ընտրած ոճում։ Այս կարգախոսով է առաջնորդվում Լյուսին։ Կիսայի եւ Լյուսիի ոճերի մեջ կան տարբերություններ։ Ես երգում եմ փոփ եւ էստրադային ոճում, ոչ ինձ դուր է գալիս, ես ուղղակի կիսվում եմ դրանով երգելով, իսկ այդ աուդիտորիան ինքը հավաքվում է ու լսում են ու այդ կախված չի իրանցից, որ ես մտածեմ ինչ գրեմ, ես ուղղակի կիսվում եմ այդ իմ տաղանդով, իմ երգելով, իսկ մնացածը արդեն թողում եմ իրենց վրա։ էլի փոփ ու էստրադային, բայց արդեն դրանց հետ рэպը խառնած իրար։ Իմ երգերի մեջ ավելի շատ рэպն ու փոփը իրար են խառնվում, չկա էստրադա։ Ու դա ինձ թվում է ավելի սիրունացնում է երգը։ Kings Band-ն արդեն ունեցել է երկու համերգ, որոնց ժամանակ ներկայացվել են թիմի գործիքավորմամբ տարբեր երգեր։ Թիմում կա երկու վոկալիստ եւ գործիքավորողներ, դեռևս ծրագրավորված չեն նոր համերգներ։ Նախկինում ունեցել ենք երկու համերգ բենդով, մեկը ֆրանկոֆոնիայի բացման ժամանակ Շարլ Ազնավուրում, իսկ մյուսը Forest Hub-ում։ Առաջին համերգի ժամանակ ողջևորվեցինք շատ մարդեր եկել, երկրորդի ժամանակ արդեն մուտքը տոմսերով էր եւ վաճառվել էր 120-ից ավելի տոմս ու մեծ քանակությամբ աուդիտորիա կար, լսում էր մեզ։ Դրանից հետո դուրս եկավ մեր երգը ու դեռ չենք աշխատում, բայց երևի պլանավորենք համերգներ։ Լուսին եւ կիսան երկելու հետ կապված երազանքներ ունեն՝ լինել ճանաչված եւ սիրված, ունենալ սեփական ստուդիա։ Լուսին փորձում է իրեն դրսեւորել նաեւ որպես դերասան։ Վստահ կարող ենք ասել, ով ուզում է եւ այդ ցանկությանը համարժեք աշխատում է, նա անպայման հասնում է հաջողության։ Նպատակս հասնել Հոլիվուդ, լինել երաժիշտ հայտնի եւ դերասան։ Armenia TV-ում հաճախում էի դերասանական խմբակի, այնտեղ մի քանի բան սովորեցի, բայց հետո հետ եկա այստեղ։ Ես իմ կյանք պատկերացնում եմ երաժշտության մեջ ու այնքան եմ ուզում պրոֆեսիոնալ դառնամ, որ մի անգամ sense եվրոտեսիլի համար երգ գրեմ։ <laughs> Այդ հաղթի Երևի է դա նպատակս։ Արցախյան բարբարը նույնպես օգտագործում է նաև երգերի մեջ։ Լսենք կիսայի ստեղծագործություններից մեկը իր իսկ կատարմամբ։ Սերտո քեզ տամ գլխումս տուվը շորտամ քեզ ու մոզում տեսնամ շունչը տոզում ում զգամ ես զգամ ես մի պատարսերը հինչա վերվախումս թա ինձ տաս մտածում թա դիժեր չի տա ասում բարքեմ խիղճ չոնիս քեզ խիղճ չոնիս քեզ Քանի տարել անց կենա սրտումս միշտ ինականս, դարեր էլ անց կենա լույսս միշտ մնականս, դու, դու, դու, մենակ դու, դու դու մեր սերը տիերանա ղաշենք ստիմաս լույսատամ աշխարը կաղնում ա վերասումս սիրում քեզ քեզ քեզ մենա քեզ քեզ քեզ Մարատի եւ Լյուսի համար գրված երգը եւս կլսենք բարերի հեղինակ Կիսայի եւ կատարող Լյուսիի կատարմամբ խոսեր, դու տվել ես ույսեր լուսեր, ու քանդել ես են ինչ ուսել ենք մենք, ուտացել իրար հանդեպ։ Դու իմ սեր, քեզանով եմ ես կյանք առել, Այդ կյանքից դու զրկել ես մեզ ու վերջ, Համար ենք խաղը ավարտված ամեն։ Զգում եմ քեզ, վախենում եմ էլ չես գալ, դարձա քեզ քեզ, մտածում եմ կգնաս, սառույցից վերածվես շերմի տակության, ես հավատում եմ քեզ, ունենք մի շանս, իմ մտքերը հավետ միայն կապված քեզ հետ, զգացմունքները գիտես, երբեք չենք ཐակցրել, չեմ ուզում հավատալ, որ ապրածը մեր քո մտքերում անգամ ոչ մի արժեք չունի լուսե դու տվել ես ուսե լուսե ու քանդել ես են ինչ ուսել ենք մենք ու տածել իրար հանդել դու իմ սեր քեզանով եմ ես կյանք արել այդ կյանքից դու զրկել ես մեզ ու վեր շամարի խաղը ավար Եթերում կենարար հիրիտասարդական հաղորդաշարներ, տաղավարում աշխատում էր Նուշիկ Բարսեղյանը, մինչ նոր հանդիպում։